radiyo isanganiro ni umwanya w'amakuru mu kirundi twahera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize mu ngorane Burundi buhitiyemo ngo hishwe abantu bashika igihumbi amajana umunani baranyuruzwa ibihumbi bitanu nabo ngo barafungwa nk'uko biri mu itangazo ry'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu FIDH ifungwa ry'abana bononye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo byabo ngo rirashobora kuzana ishusho mbi ku burundi nk'uko byashyikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka n'icegera cya mbere ciwe kuri uyu wa kane hari abanywanyi b'umugambwe cndfdd muri komine buyengero mu ntara ya rumonge bavuga ko habaye amanyanga mu itogwa ry'ugiye kurongora uyu mugambwe ndasuye koramutse hano ngira ndabaha muri ano makuru ifungwa ry'abana kuko bononye ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo rirashobora guha ishusho mbi u Burundi mu makungu ivyo bigaragarira mu kungene abashinga amateka babwiye abashinga amateka babwiye na bagenzi babwiwe na bagenzi babo bo muri ta muri mu gihugu ca Mauritania mu gihugu cya Namibia muri dutunga nk'uko bivugwa na rwasa agato hari kuri uyu wa kane eh, w'indwi iheze igihe umugwi w'abashingamateka bajejwe ubutungane agateka kazina muntu bashikiriza icegeranyo ku byo batohoje kuri iryo yononwa gifoto y'umukuru w'igihugu ni inkuru ya Christelle Nizigama yimenyereza umwuga w'amakuru ku hadisanganiro kuri ibyo bijyanye n'ifungwa ry'abana cegera ca mbere cy’umukuru w'inama nshingamateka avuga ko naho boba bacumuye ngo amategeko ntiyokora mu nguvu zayo zose nko ku bantu barenza imyaka cumi n'umunani rwasagata akerekana ko vyocafuza igihugu urumva yakoze amakosa mugabo hari abandi baca bafatiraho kugira ngo ahubwo igihugu noneho bagihe iyindi sura atari nziza na buhoro buhoro rero navuga ntikumbure boca inkoni ngufi bakaraba ibindi bihano kumbure bobaha kuko iyo umuntu acumuye n'ibisanzwe ko bamuhana mugabo bakaraba yuko ibyo bihano bitoba ibihano byoteza urubwa igihugu cyangwa ngo bigiteze isura mbi ariko kandi ntihabe kandi kurerekera ngo habe harabokora ibyo bishakiye n'umukuru w'inama nshingamateka aramwunganira avuga ko ifungwa ry'abo bana ryoza n'ishusho mbi mu burundi kuri iki muvuze mu nama mwebwe mwagiyemwo muri namibi ni nk'uko nanjye byashikiye ku bakurikiye ibyo nagenda ashikiriza ejo bundi muri madagascar uyu mupfasoni umunyamabanga mukuru wa oef jean michael mu bibazo yambajije icyo kintu yaragiye ko cyane ku bintu byo gufunga abana gushyika naho ndamubwira nti mu burundi imbi iwanyu gikorwa rero turiko turakora Abashingamateka bafashe ijambo bose bakaba bagaruka kugusabira gusabira ikigongo abo bana bononye ifoto y'umukuru w'igihugu urakoze christera nizigama kuva aho abana bagirijwe konona ifoto y'umukuru w'igihugu batanguye gufatwa bagahanwa ibitandukanye abatari bake harimwo mashinga amateka y'u Burundi basaba ko abo bana bocirirwa inkoni ngufi harimwo no kugirirwa ikigongwe Placide niyo mwungere aragaruka kuri bamwe bamwe bagize ico ko inyuma yaho bitanguye kugaragarira ko iyo foto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo by'abanyeshuri mu mwaka w'umunani w'ishure shingiro yononewe ahenshi abo bana bahawe ibihano bitandukanye hari abirukanwa bwaca kabiri batigaruka ku ngingo zafatwa n'abayobozi hari naho abayobozi birukana abanyeshuri bakagarukanwa n'abayobozi b'indero mu ntara akarorero akaba ari ak'abanyeshuri mirongo munani na babiri bo muri komine ya mugamba mu ntara ya bururi mu mugujejwe agateka ka zina muntu CNDH bakaba bavuze ko izo ngingo zafatwaga ihutihuti uwo mugabo ukaba wavuze ko zari ingingo ziremereye mu bindi bice aba bana barafunzwe abarekugwa bakabanza gucishwa imbere y'ubutungane abanyuma baheruka kurekugwa akaba ari batandatu bo mu ntara ya Rumonge barekuwe kuri uyu wa gatanu babanje gusabwa amafaranga ibihumbi icumi ibyemejwe n'urunani rw'amashirahamwe haranira agateka k'abana FENADEB abatari bake bakaba basabye ko ineza y'umwana ariyo yoshigwa imbere muri abo harimo umugujejwe agateka kazina muntu CNDH urunani rw'amashirahamwe haranira neza y'abana Fenadebe, ari naryo risanzwe riburanira abo bana ishirahamwe Human Rights Watch abahoze barongoye ibihugu nka Domitiyano Ndayizeye eka n'abahinga batatu bishirahamwe oni bagendeye Burundi mu by'agateka ka zina muntu bose bakaba basaba ko aba bana bocirirwa inkoni ngufi kuri uyu wa kane ni nama shinga mateka y'u Burundi aho yari kirihwe zicegeranyo c'umugujejwe ubutungane n'agateka ka muntu wagize amatohoza kuri giyo none wagiye foto bafatiye ko aba bana bashobora kuba barahenzwe n'ingene bagiye barahanwa bitandukanye abaserukira abanyagihugu bakaba bashize imbere ikigongwe kuri abo bana gushika ubu hakaba hagifunzwe abana cumi n'umwe bane bo mu ntara ya cankuzo n'indwi bo mu ntara ya muramvye urakoze Placide niyo mwungere ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka na muntu FDH mu funyafunyo y'igifaransa yasohoye icegeranyo cingene agateka na muntu kagiye gahungabana muri no mwaka urangiye icyo cyegeranyo rero kivuga yuko abantu bashika igihumbi bishwe muri aya magume uburundi buhitiyemo amajana umunani nabo ngo barabu barabuzwe irengero ryabo hamwe n'ibihumbi bitanu boba bafunzwe mu busho ibyo bikaba biri mu cegeranyo biri muri ivyo biri muri ico cegeranyo tubibaze Marie Ange Nzeyimana iryo tangazo ryashyizwe ahabona na FDH rivuga yuko uguhungabanya agati y'akazi na muntu kwabandanije kwiyongera mu Burundi abantu bashika igihumbi ngo baramaze kwicwa muri ano magume Burundi buhitiyemo abandi amajana umunani nabo bakaba barabuzwe irengero ryabo iryo shyirahamwe kandi rimenyesha yuko abandi barugwa mu majana bahagaritswe kandi ihagarikwa ryabo ritisunze amategeko icyo bise mu gifaransa aresitation arbitraire FDH rimenyesha kandi mu gutanga ibyemezo ko abarundi benshi bahagaritswe muri ubwo buryo babyemeza abandi batari bake bapfunzwe bavuganye na FDH ngo baremeza yuko abapfunzwe bafungirwa ahantu habi cyane hato kandi hamota nabi cyane muri iryo tangazo kandi fdh imenyesha yuko amashyirahamwe menshi amaze kwemeza yuko hariho ubusho butazwi bupfungirwamwo abagirizwa kuba mu migwi igwana aho mbere abo bapfungwa basinzikarizwa ubuzima umushikiranganji ajejwe agati y'akazi na muntu hano mu Burundi Martin n'ivy'abandi amenyesha yuko aza kugira icyo ashikirije kuri iryo tangazo mu makuru yacu yo hanyuma Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio za radiyo isanganiro tubabwira ibijyanye na politiki aho bamwe mu banywanyi ba sendedefudede muri komine buyengera mu ntara ya rumonge bidoga ko amatora y'indongozi z'uwo mugambwe ku rwego rwa komine yaranzwe n'utunenge kuri uyu wa gatandatu nk'uko bivugwa na bamwe mu bari bayitabye bakavuga ko ngo banse eh, gutamikwa amazina ngo batore bagasaba ko ayo basaba ko ayo matora yosubigwamwo ariko uhagarariye CNDD-FDD mu ntara ya Rumonge avuga ko byagenze neza ni inkuru ya Jean Pierre Misako nk'uko bamwe mu ndongozi za cndd fdd ku mitumba no ku rwego rw'imbonerakure muri komine buyengero babimenyesha intumwa y'umugambwe cndd fdd ku rwego rw'intara ya rumonge yabazaniye amabahasha yugaye amenyesha abagumyabanga bari bitavye ayo matora ku muyama ko yarungitswe n'ubuyobozi bukuru bw'umugambwe CNDD FDD kandi ko ikiri muri ayo mabahasha atakizi ko baheza rero bakakirabira hamwe bakagihezagira ayo mabahasha amaze kugurugwa hasomwe amazina y'abagenywe ngo barongore umugambwe n'icegera ciwe hamwe n'umukenyerarugamba hamwe n'urongoye imbonerakure muri iyo komine mirongo ibiri na bane kuri mirongo itatu n'icyenda bari biteze amatora bararahiye bararengwa ko babwirizwa gutora ibyo batemerewe n'uwitwa konsorateri bahitamwo kuyavamwo barasohoka ngo kuko atabereye ku mugaragaro umushingamateka Leonidas Mukeshimana uwo nawe asanzwe ari imbukira yo ku mudende atubwira ko amatora yagenze neza mu ntara yose utashimye ingene amatora yagenze ubuyengero akipfuza ko asubirwamo ngo niyitura ubutungane ibyo by'amabahasha bivugwa ko ari nawe yari yayarungitse arahakana ko atabizi jean Pierre Misago Mumonge radiyo y'isanganiro urakoze jean Pierre abagabo bane harimo umukuru w'umutumba wo kwibuye komine n'intara ya muyinga barashizwe mu gasho ko mu gipolisi imuyinga kuva kuri uyu wa gatanu ubutungane buri ko buraba uruhara umwe mu guhakwa kugandagura umunyagihugu wo kuri uyu mutumba bivugwa ko yagirizwa uburozi n'inkuru ya Dieudonne Zeyimana iruhande yo gufatwa k'umukuru mutumba azwi ku izina rya ndiho ku bwayo waho kwibuye ubutungane bwarahagaritse abagabo batatu bivuga ko ari imisore y'imbonerakure z'umugambi wa FDD bose bazira dosiye y'umunyagihugu yahatswe kwicwa haraciye indwi ku mutumba kwibuye azira ukwikwe ku burozi umukuru w'umutumba ngo yakingiye ikibaba izo mbonerakure n'abandi banyagihugu benshi bateye urugo guhikekwa mu ijoro mbere ngo n'umuryango barawubomora izo mbonerakure nizo zari zirongoye igitero zitwaza ngo zarimo zirakizura idosiye iri mu minwe ya parike ibandanye amatohoza nayo uwo munyagihugu yatewe agasaba gutunganirizwa no gusanurirwa ibyo vyononekaye ariko bamwe abanyagihugu bakwibuye bakavuga ko ngo umukuru w'umutumba wabo yoba arimwe agwa mu mporera bivuye ku mitego y'umwe mu bari untonde z'abatuye kuri uwo mutumba gaca ijya nino ngo arabe ko yoshikira ubutegetsi bw'umutumba byakunda byanka Dodonenze Imana Muyinga Radio Isanganiro urakoze neza imana hari umwana agwariye mu bitaro by'abasirikare mu kamenge buroke ya cumi na gatatu icyumba cya kabiri agwaye ikibyimba cyo munda nda umubyeyi wiwe nsabiyumva jacqueline yafashwe kwaye mu nda arabyimba inda ntazi icyo agwaye turi mujyaye kwa muganga tubona uruntu rwabyimbye niho ko kuturungika ku bitaro bikuru baravura nako batagize baratuvuye rwose nuko bavuye nyine ibidashoboka nanashaka gutekambira amakungu umuntu yoba afise umutima w'ikigongwe amfashe bandungice mu rwanda none je nasabye abagira neza bafise umutima w'ikigongo ko boza bakamfasha iribreville ku mugwa mukuru w'ico gihugu yarigamije kwiyamiriza ukwitoza kwa Ribongo atwara ico gihugu muri muri Mauritania naho bariko bitegurira kwakira inama y'ibihugu vyara vyabarabo mu gihugu ca Republika Iharanira demokrasi ya Kongo umuganga Denis Mukwege yaraye atowe ngo aze abere umuvugizi umuyobozi w'ugwaruka mu bihe vy'amatora yimirije idonido na arida ndayikeza ku ruhara yagize mu gusubiza iteka abafashwe ku nguvu iryo togwa ryiwe ryabereye mu ikoraniro ryabaye kuri uyu wa gatandatu aho ubwo gwaruka rwasabye ko amatora yokurikiza ikiringo cyashinzwe yashyikirijwe n'ibwirizwa shingiro deni mukwege yarashimishijwe n'iteka bamuteye akongera akivugira ko atari igikorwa coroshe ngo kuko abona kugwaruka rushaka ihinduka rijanye n'amategeko ku rubuga rwa RFI Afrique naho mu gihugu ca Gabo igipolisi carashwiragije ku mutaga w'uyu wa gatandatu ye y'abatavuga rumwe na leta Libreville iyo myiyerekano yari ateguwe mu ntumbero yo kwiyamiriza ukwitoza kwa Ali Bongo nk'umukuru w'igihugu bamwagira bumviriza ko atabwenegihugu y'ubunyagabo yoba afise bakishimikiza ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu aho ritemerera umunyamahanga kwitoza bikavugwa yuko abapolisi bari bahagaze magabo aho bateye ibyuka byokera hamwe n'insoro zica muri abo banyagihugu benshi boba barakomeretse abandi bagafungwa ku rubuga ngurukanabumenyi rw'ijwi rya amerika havugwa itegurwa ry'inama y'abarongozi b'ibihugu by'abarabu izoba kuri uyu wa mbere i moritaniya ku rw'ibizokwigwa hariho amatati ibitero by'abihebyi n'ishigwaho ry'igisoda gihurukiyemwo amareta y'abarabu bazohanahana ivyiyumviro ku mutekano urangwa mu bihugu by'abarabu bongere bashira habona icegeranyo kizokwerekana ahayo mareta ahagaze bakizera kwico cegeranyo kizotuma haba ubumwe hagati yabo bikaba byashikirijwe n'ubuserukira Mauritania mwishira hamwe Wedad Uld Sidi Eiba urakoze arinda ndayikeza naho turangirije amakuru twari twabateguriye amakuru yarahagariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Uwimana murakoze na mwebwe mwese mwaya tezabiri mukanya n'ivyanditswe n'ibinyamakuru umunsi w'Imana mwiza turabaramukije twongera tubaha ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru aya makuru y'ibinyamakuru tuyahere kuri rino jambo ry'umutwe ry'ikinyamakuru iwacu rivuga ngo atari jewe nta kindi cyandika ku manama abiri yabaye ku ndwi imwe yavugiwemwo ikibazo cy'uburundi ni ibiganiro biherutse kubera iyarusha muri tanzania hamwe n'inama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yabereye i kigali mu rwanda intumwa zibujumbura ngo zagiye zibyifatamwo kumwe mu kwisokora abatavuga rumwe na leta babibona nabi bakanegura politike bita sheze vide mu gifaransa imaze iminsi igirwa na leta ngo politike ya atari jewe nta kindi ironona ibihugu hirya gato muri iryo jambo ry'umutwe nyene bandika ko userukirizo ntumwa agerageza kubisigura ngo kwari ukugira abaho ubutumwa inama y'ubumwe bwa afurika yagumye yica amatwi ku byo yasabwe na leta nta n'icyo bari bafise cemeza ko umutekano w'intumwa zayo i kigali wari ukwiye iwaciranika kandi ko umuntu ayirahiye akagongana n'imodoka zirera uyu mutegetsi agira ingorane icyo kinyamakuru kigaruka ku mushoferi yakubiswe mu gisagara cya bujumbura aranafungwa itariki cumi na zine za kuno kwezi ikosa yakoze ngo yasekanye n'imodokari yari mu zireruye umushikiranganji w'umutekano umuryango w'uwo mushoferi utangazwa n’inge na yafashwe azize ko habaye isanganya ry'ibarabara ubwoba burarandagata mu bantu biturutse ku bihuha ivyo navyo tubisoma mu itororokanirizo ry'amakuru wa BP yandika kucigwa giherutse gukorwa n'ishira hamwe initiative changement ngo ibihuha nico kintu ca mbere gituma ubwoba bwizizira abantu ishusho umuntu yiha muri mugenzi we kenshi n'iryo riba intandaro yo gucanamwo kw'abana bariya uko iryo shusho riba rikura riranyengetera mu bantu bikandurukiramwo urwanko muri bo ABP ibona ko mu Burundi imigambwe izimbere mu gucanishamwe abantu ishari n'inzigo za bamwe n'abandi mu baniganira ubutegetsi biri mu bituma haba injyane mu gihugu umuti w'ibyo byose ngo ni ukwegera uwo wikeka mu kaganiro amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru Abepi irandika no kumalitira majana umunani y'inzoga itemewe n'amategeko iherutse guseswa muri komine n'intara ya Kirundo. Ivyo ni vyakozwe n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara bakaba barugaye inzu witwa Anisendi Kumana yahora yihingura iyo nzoga yitwa intore ahanini ngo ikorwa mu nanasi ibyandiko biri ku icupa ryayo byerekana ko yambiye ku bice cumi na bitatu ku ijana tuvuga bimwe bita d'alcool mu gifaransa ngo irimo uruyeye n'isukari nivyo nabyo ngo bivanganye mu mubiri w'umuntu amagara yiwe arasinzikara ikinyamakuru Burundi Ekonaco canika ku iterambere ngo ririko riratora inzira buke buke ku mugwa mukuru wa Mwaro ibikorwa byo kudandaza ngo ntivyari vyifashe neza muri iyo ntara biturutse ku ibarabara rya nyakararo mwaro ritari bwigere ribonaga kaburimbi muri kino gihe bariko bararisiga kandi ngo biriko bigira ihinduka ryiza nk'uko tubandanya tubisoma muri burundi eko ariko rero ngo haracyari amahoteli make ku buryo bishika ingenzi zimwe zimwe zikaburaho zirara mu bijanye n'indero ibyigwa by'igice cya kabiri cy'ishuri shingiro ngo biramaze kumenyekana ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant chandika ko hategekanijwe ibisata bitanu mu gihugu urutonde rw'ivyigwa vyo mu wa mbere ruramaze gutunganywa igisigaye ngo nugushikira no gukwiragiza ibitabo vy'ishure aho bikenewe inyigisho ku bazokwigisha abandi nazo ngo zitangura kuri iyi ndwi y'itariki 25 ukunuka mu kanwa ngo birabaho mugabo birahera nivyo bita mauvaise haleine canke alitoze mu rurimi rw'igifaransa uwufise ako kenshi umusangana isoni ariko rero ngo si ubwome k'umuntu isoni zibuza umuntu kuvuga yisanzuye kugerageza kudasohora imwemo mu bihe by'imibonano umuntu agiriranira n'uwundi n'ibindi iyo ndwara si niyo gufata minenegwe nk'uko iwacu ibihanura umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yayagiye icyo kinyamakuru ko bishika akanuka mu kanwa ngo aragira isoni zo kuja aravuga ari kumwe n'abandi rimwe na rimwe yari ko aravuga akaja arifata ku munwa kurundi ruhande umusore w'imyaka mirongo itatu avuga ko atumva namba yokorana korana imibonano n'umuntu afise akanuko mu kanwa iyo bishitse umuntu nk'uwo akamuhemera ko aha ni naho haciye harangirira n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku ndwi dusozereye mwayashikirijwe na leonce bitariho afadikanije na francine ndeho ku ibihe byiza hose muherereye n'aho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru